joitrazten goen presa buru zirela, eta hor Jean-Baptiste Txetoren segita hartzen duzula. Um, lan nagusietarrik bat, garapen kontseiluan, edo hor ere maiten ari zisten bat, uh, sozialaren inguruan duzu ere maiten, zertarik abiatu da desira hori, zertarik abiatu da? Ba, diadanik eh, proiektu hori sortua da duala zazpi urte, uh, eh, CFTT eta CGPM artean, Eta, ne baduzu, ez da oso finkatua zer iginen dugun, baina nahi genuen uh, espazio bat sortu, eh, nun ehm, nun uh, langile sindikatua eta uh, nagusien sindikatua elgarrikin eta nebaduzu lujaldeen uh, eh, e-, ekonomikoaren sektorian, uh, eh, sektoriko diendeak, eh, bil dezake eta proiektuak asmatu elgarrikin, hori da. Uh, adibidez mediazioa, adibidez baitere eparnia, ez dakit nola egin euskoraz, baina... Eparnia. Bai, eparnia bai, ulertzen bai, da. <laughs> bai, Eta, bon, eta beste, beste, baina ez da oso finkatua, eta, eta, ba, langile eta nagusia eta beste aktoreak baita ere finkatuko dute elgarrikin eginez. Horren inguruan eh, behar bat edo eskaz bat uh, atxemaiten Ageman eskaz bat eh, aktore desberdinen artean? Bai, eh, du, beraz nik ez, ez nintzen, eh, nahi baduzu, pilota, uh, zen uh, Jean-Baptiste Etxetu eta Nathalie Pierrek, baina ezagutu uh, joan dira, ezagutzea, ez dakit zen bat uh, sindikatu, langileen sindikatuak, guti, guti gura bera zazpi ero sortzi negusien sindikatuak, ere la direct. Uh, e, hori da akitaniako mm, egitura ez, direktori. Bai hori da. Bai, baina oso entereskarria zen zeren eta eh, mahain inguruan bazen ak, eh, ekonomikoaren aktori guztiak eta bon, ez da hainbeste egiten eh, gure, gure mailan gaur. Hala, labur biltzeko, eh? beraz bildu ziste piskat partaide ezberdinekin, ikusteko nola hobetu lotura, zuen lana izanen da, lotura bat, zubi bat egitea denen artean? Bai, bai, lo, bai lotura eta baita ere haintzinetik, eh, nahi baduzu, uh, arazoak uh, konpondu. Uh, eta edibide bat hartzen bali baduzu prudom ekin, ba, prudom, uh, prudoman bali bazira, ba, zoritxarrez batzutan uh, ba, berantegida. Eta palin badugu espazio bat uh, elgarrikin hitz egitea, ba behar ba eh, posible da ez prudomerat duan eta behar ba kompontzea. Bai, Prudomak dira gehiago konfliktoak eh, konpontzeko, eta hor nahi duzu zerbait eraiki elgarren artean. Um, ze, ez, proiektuak ez direla oino zehaztuak, zehaztuko direla, baina ze gai dira um, oroko gean, ze ahdatzartzen duzu? Ba, jarenik, bon, errandut, uh, eh, bon, dira gai asko, haipatu zuten, uh, baduzu, partaide sozialak, uh, ba, dira adibidez egia, eparne salarial, behar ba, entre interesatua, behar ba, uh, eh, baitere mediazioa. Ha, ez da egiten da, baina ez eh, hain bestea, hain uh, eta um, mm, osasuna lanean eh, formakuntza, uh, gisa, uh, bon, um, barkatu, osasunaren adibidez lanean, adibidez nahi baduzu jogako kurtsuak uh, entolatu hemen. Uh, Enpresen baitan duzu? Bai, bai. Beti, Enpresa eh? baitan. Eh? Bai. baitan. Egiten eh, <laughs> eh, duzue, joga, goizuntan? Uh, goizuntan etzen hola. ah, bai, biar beraz. <laughs> Ukanditu bai. garazo tekniko batzu bai. konpontzeko. Bai. <laughs> Baina, uh, ala, diteko berriz uh, gaierat. Be, Nunbait da, uh, ez ditzeko agremana nagusien eta langilen artian? ikusten dut zuez sobera bi partetan dela bai, edo ba, ez, dikotomia Parakizu, nik pentsatzen dut eh, euskal herrian erosoen kasuetan eh, euskal dunen munduan uh, hitz egiten dugu zer uh, zer biltzen dugun Uh, iuneko goeta amara, eta gero, uh, parekizu badira, uh, amar porzantaia, ez gira edoz. Eta hori da, amar pozantaian, eh, hortan eh, hitz egiten dugu. Lantalde hori, badakizuen nola osatuko den, eh? dira nagusien ordezkariak, langileen ordezkariak, edo independente batzu, erten alduguna, sartzen alko dira hortan? Idirik ez. Aba, <laughs> ah, orain, badakizu, eksperimentazio bat da, Eta lehen, lehen aldiz gu garapen kontseluan beraz badugu badugu proiektu bat gure dispozitibo barnean, portatzen dugunan, dugula, eta, bueno, ba ez dakigu nola ateratuko den, eta noiz, baina hemendik badugu urte bat, nahi baduzu, dena kudiatzea. Garapen kontseiluak eh, garatzen ditu proiektuak, autetxien kontseiluak nunbait bozkatzen ditu, hautatzen ditu. Eh, zuk zer espero zinuke, or, uh, eh, zer esperantza duzu uh, kontratutik edo autetxien kontseiluak proposatuko duenetik? Ba, guk jadanik jakin behar da uh, eh, hautetxien uh, eh, haut, haut uh, eh, elkarteak, beraz, um, azpit jatatu uh, digu, beraz, um, lur kontraktuaren uh, tailera uh, eta gai uh, animatzea. Hori da jadanik uh, gauza lehena. Beraz, ez gira gu, uh, gu, guri eskoan ez dugu uh, finanzamendua. Ba, ah, ba, gaur bai. da, hori bai. Beraz, uh, eh, elgarrikin lan egin dugu eta bukutuko bera, bosteun eh, proiektu beraz agertu dira. Gero, uh, eh, haute txien konxiloak dealdi bat egin dute agurilan, berriun proiektuak beraz agertu dira, eta uh, erantzun dute, eta beraz duela... Bost, bost iliabete, bost iliabete, arte uh, eh, duela bosterriabete ari gara um, biltzen eta garapen kontseloak uh, eh, parte hartzen du ere bai proiektuak bigiratzea eta baina orain uh, estatuak akitaniako eskualdeak eta departamentuari uh, aterbidean aurkitzea proiektuaren finantzamenduaren zat. Karolin Philips eh, garapen kontseiluko lendakari berria gure gomita eta Ipar Eskoleriko sozioekonomia ahluetako eragilek osatzen dute, joitarazten eh, dugu garapen kontseilua lujaldearen garapenari buruz lan egiteko eta be, aipatu dugu eh, elgarrizketa soziala jo, plantan ezartzen ari dela eta jean Etxetoren lana izan balimada gogoetaren eramaitia zuain, zuaintzin, eh, Karolin Philips, zuk nola erabiliko dituzu zira bakarrik, eh? baina uh, horren emaitzak? Ba, diadanik uh, eh, lurralde kontraktuaren egi, egiturak eta, hori da, bon, guri lehen, eh, lehen lana, uh, ikainan beraz bukatuko da, eta kontraktuaren uh, segipenari eta ebaliuk uh, ebaliukoat barkatu, ebaliuaketari uh, lotu, lotuko gira hori da gure lehen, uh, gauza lehena oso importantea eh? uh, zeren eta hiru urte da eta bueno Bigarren uh, proiektua aipatu duguna elgarrikin elkarrizketa soziala, uh, hori da importantena. Badugu baitere beste iritzi bat ondari naturala uh, normalki iritsi bat adoptatu behar dugu hemendik uh, ere, uh, eh, usu importantea, da, eta gure histori osoan eh, ez dugu sekulan hori tratatu, beraz importantea. Uh, baitere gazteria. Bon, segida bat eman beharko da ere uh, gazterien inguruko lan, lan, kitari. Eta, bon, hori pantsatu behar dugu. Eta gero, ni kultura mailan, nahi gunuke eh, zerbait egin uh, kulturari buruz. Gure azken diagnostikoa uh, zen bi mila zazpian, baina hori aparte ez dugu sekulan egin zerbait kultur uh, ari buruz. Eta zure burua ez hartzen duzu uh, lanaren segidan, uh, zure manerarat uh, nahi duzu bideratu... Eh, garapen kontsiloaren egidaritza hori? Ba, parakizu, bakoetxeak badu berri personalitatea. Hori da, eh. ni, bo, uh, et baditut bi, bi buru, eta enpresaren buru, eta baitere kultaren, ba, kantarien buru, beraz... Uh, Pentsatzen dut, nire stilua desberdina izango den, ez dakit, behar ba bestek uh, dute, erozoen kasuetan, goizuntan badugu hitzordu bat eh, gure entribista ondutik eh, dena hasteko. <laughs> Eta aipatzen da, eh, eta bost pundu nagusi, gehien bat lanaren inguruan, egan duzu, eh, ondare naturala, bai. egan duzu ere, baita ere, um, gazteria, bai, ala, gazteria. Nuen, barkatu, gazteria, eta zubiak eskola eta entrepresen artian ere ezagin nahi dituzuela, nola joan ziste emengo eskolen ganat? Ba, hori da pixkat gure, pentsatzen duta, eh, gure akats, eh, gure, gure arazoa, eh, behar dugu gazteriaren ispiritu, nahi baduzu, iritzien espiritu, izarri edo zoin uh, batean. Beraz, behar dugu pentsatu, ba, gazteriak, behar behar ditugu ikusi eh, eta ondari naturalen eh, iritzian eta elkarrizketa sozialan eta kulturan eta eta hori da espiritu. Eh? Ondare naturala orokorki hortan zer sartzen da kultura, baita Ba, undari naturala da patrimoan natural, beraz eh, nola eh, atxikitu eta preservatu eta eh, euskal, guri euskal herria, baitere egin genuen chart da montagne bask uh, beste, proiektu bat ere, eh? Hori Charta uh, da Montaño Bask lotia zen pixkat lider proietuari? Hori da. Hori da, Hori mai. Eta gero, azkenean, lujaldearen gobernantza. Ja sartzen bai. gira gaian. Bai, bai. Hori da, eh, bon, hau, eba duzu, eh, guk eman dugu iritzi bat duela bi urte, eta bon, guri erritzian zen eh, gu ginen ados kolektibitate bat uh, partikularen uh, statua beraz planteatzea, eta orain... Ba- Aizira lugalde kolektibitate bereziaz, eh? Bai, hori Galdea gintzen zena bai. haute txengon txailuak onartu zuena, eta bai. eraman. Eta Parisek ez ez zuena. Ba, bai, pixkat komplikatuagoa zen, baina bai, nabaduzu hitz, ba, bai, bai, bai esalde batean erran hola bai. Ah, eta gaur uh, estatuak erraten, digu, uh, hau tetsiari ah, ba, prest gira, beraz, kolektibitate bat, emaitea, eta ba, orain ba, hautetxiak behar dituzte, hautatu, uh, mota, eta ari dira akadiaren uh, agentziarekin, nabozu da, prekizu ikerketak egiten dute, eta akompainatzen, uh, uh, akompainatzen dute, beraz, hautetxien kontxilua, uh, pentsatzea, uh, nola ikusten duten eh, beraz uh, kolektibitate hori. Eta gero gu, pentsatzen dut hemendik uh, hilabete bat, gu e, iritzi bat emanen dugu ere. Garapen uh, kontseiluak. bai, garapen kontseiluak, ba proiektu ari buruz. Ha? Gobernantzaren proiektu ari buruz. Hala, kontseilua baizik ez da izanen? edo a, a, a, poderea du haute txingon Ba, poderea da, bai, poderea du haute txien kontxiloak, baina baitere pentsatzen dut kontuan hartuko dute be, ere ba, guri, guri eritzia. Arrela ere, oraino, ehol bat badu garapen eh, kontseiluak galde hori begira, lana edo lana egina da, lana handiena garapen kontseilu horren Ba, orain guk behar dugu itsoin, uh, eh, nabalzu, badira bi bide, behar dugu itsoin ba, eh, erabakia, uh, goberantza baina bestaldetik ere guk behar dugu uh, garepen, kontsilu, eh, garepen kontsiluari uh, pentsatu, guri, beg, guri geruari pentsatu behar dugu. Nola, dira, nola izango den guri struktura. Uh, da, pentsatzia jakin gabe zer izanen den. Bai, horregatik, horregatik, uh, iritzi huri, ba, hasiko gira uh, pentsatzen dut udan, ez uda intzina. Almenak eipatzen ditugu, guai arte, ez zinuten almenik proietuen eramaiteko, estatutuak kambiatu dira berriki, eta hala ere, almen bat ukanen duzue, edo almenak eh, noiztenka proieto batzuen eramaiteko, ze, ze, almen mota? Pentsatzen dut, edo zuen kasuetan uh, eh, estatuaren zat, uh, bon, orain uh, aldat, aldatu dute nabaduzu region uh, eh, haundiekin eh, orain ba, eh, lurralde bakoetxeak behar du antolatu zerbait beraien lurraldean beraz uh, ez dakit bon, nik edozoen kasuetan estatuak erraiten du nahi dutela uh, zerbait egin gure lurraldean eta behar, behar dugu antolatu guk zerbait timinga edo planinga edo ez dakit nola egan, nola da pixka bat haute kontseiluarekin ikusteko ah, noiz jakinen duzuen zuek, ere susen, uh, ah, zer uh, ah, izan izanen Ba, erraiten dute beraz haute kontseiluak hemen dik eh, ekainian, diadenik, hartuko dute, bon, iukiko e, dute, nabonzu, ide bat, zer, zer nahi dutena. Barakizu, akadian uh, imaitzak uh, beraz ukenen dituzte, eta gero haiek behar dute, beraz uh, akadiak pentsatzen dut, eranen, dut, eranen uh, diela, ba, adibidez baduzu uh, pista bat, pist, beste pistak, hirugarren pista, eta hautatu behar dute, edo uh, zerbait egin, eta gero, ba, Ba proposatuko dute, uh, ez dakit eh, behar ba irailan edo abendu eh, arte hori da, ba um, uh, herriko etxeari bozkatzeko eta gero uh, bozka ondotik, ba emaitzarekin, bon, pixkat komplikatua da, bon, edo egina da, edo ez da egina, edo edo zoen kasuetan, dependitzen du, Euh, Frantziako legi, legi, legidia. zer pasatzen den Frantziako legiarekin, mhm. baina euh, behar ba, uh, kasuetan, euh, aldatu behar da. Beraz, gure EPCI, uh, Uh, hori da, barkatu, justu argitasun bat entzule batzunako, aipatzen baita hiri elkargoa haundi bat, estatuaren ganik prefetaren bidez dinen galdea hori da. Bai, baina baita ere, jakin behar da, e, frantziako legiak proposetzen zituzten ere, uh, ba, bai, interkomunalite, beraz, uh, uh, ogoi milia pertsona gutiago, kentzea, beraz, hori aldatzen da, baita ere, uh, guri lugaldea. Karolin Philips, retelazten dugu, garapen kontseiluko president eh, berriaz zirela, eta eskertuko zitugu gurekin izanik goizuntan? Ila esker.